Денес требаше и сакав да започнам со решетање. Значи, пребудување реформа, ран дошт и лажно пребудување како спротивност. За лажното пребудување нешто в минатата сабота, а сега сакав да ги поврзам пробудувањето и реформата со решетањето, И за таа цел денес да само ќе започнеме, а ќе продолжиме следната сабота, бидејќи ова е малку поголема тема. Може би ќе фати и три саботи. Значи, на нашата табела, ако ја имате се уште, јас го замолив Трајче да направи нови копии кај него на работа. Меѓутоа, денес па ни него го нема. <laughs> Да, дожат веројатно ја завршил својата работа. Ова е табела од некоја книга, ја не знам која се уште, која што Трајче ја фотокопирал и сакал табелата да биде предмет на проучување. Тоа уште пред нова година ми ја даде, па реков, ајде, ќе дојде време, ќе ја почнеме некојаш. Па ја започнахме пред месец ден од некаде, отприлика. И се уште сме тука на почеток, да речем, <laughs> се уште сме многу лево, тука кај пробудување, реформа, тука. И некој табелата има грешки, значи, некои грешки веќе ги детектиравме, Ама тебе нема ти ги каже, обиди се сам да ги дајде. <laughs> Добро. Во ред. <laughs> така, малце интересна е, бидеќи има и погрешни позиции на некои теми за лично размислување. Јас би сакал да прочитам прво еден цитат од Духот на пророкство во врска со врската помеѓу пробудување и реформа од една страна и самиот поим решетање. Споменав кога зборувавме за лекот што Христос го нуди до Лаодикеја, самиот тој лек ако се прифати, златото жежено во оган, белата облека на неговата праведност, очната маст со која што ќе прогледаме, самата таа, самиот тој лек е рецептот за пробудување и реформа? Може ли, може ли тоа, пробудувањето и реформата да бидат нешто друго? Ако се прифати Христовиот совет до Лаодикеја, ќе предизвика вистинско пробудување и реформа. Но да прочитаме прво што рекла Елена Вајд. Прво сведоќство до црквата, 181 страница, запишана во далечната 1857 година. И таа вели вак. Значи, ова е, замислите, на неизина 30 годишна возраст, или 29, зависи кога во таа година е запишано сведоштвото. Нас под насловот гласи Отвореното сведоштво ќе предизвика решетање. Кој е сведоштво? до Лаодикеја, такму тоа, тоа е што порано го проучувавме. Но кога Елена Вајд била се уште млада, таа многу, многу не ги разбирала теолошките теми и затоа многу често прашувала, го прашувала својот ангел, што значи воа, што значи тоа. И вели вака, запрашав, што значи решетањето што го видов? Че значи не видела нешто, некоја визија со решетање. ми беше покажено дека тоа ќе биде предизвикано, решетањето ќе биде предизвикано, од отвореното сведоштво, кое верниот сведок го објавува во својата порака до Лаодикеја. Тоа ми беше покажено, вели. Тоа, значи, сведоштвото, Христовиот лек, и целото сведоштво, и укорот пред тоа, и така натаму тоа ќе влијае на срцето на примателот. ке го наведе да го издигне знамето и да ја објави вистинската вистина. Вистинската вистина. <laughs> Зарем постојат лажни вистини. <laughs> Вред. Некој нема да го поднесат тоа отворено сведоштво тие ќе станат против него и што? И тоа ќе доведе до решетање помеѓу Божиот народ. И што е сега ова? Некоја научна фантастика од идно време? <laughs> Не, тоа се случува пред нашите очи. Денес имаме, како што реков, верници, професори, проповедници, кои што не веруваат и отворено се подсмеваат на она што Адвентичката црква некогаш го проповедала. Јас самиот се чудам, јас се секам 91 година влегувам првпат овде во црква, а Слимовски грми со воодушевување, откровение 13 глава. <laughs> Исус доаѓа. И сега не само јас, еве и поскорешни пријатели и верници, ревни за пророќствата, за Данијел, Откровение и, и така натаму. А денес, во целата југоисточна Европска Унија, како да постои партиска директива, не смеете да зборувате ништо во врска со папата. Ништо во врска со тие теми, откровение и така натаму. Па па тоа не е истата црква. <laughs> па тоа не е истата црква во која што ја влегов. Во денешните библиски поуки, во денешните библиски поуки, кога се продучуваше втора солуњаните, ако се секјавате, тоа беше пред неколку години, не смеја да напишат папството туку напишале врвот на отпаднатата црква. Оди се прашувај се, ти која е таа? И куриозитет, и јас и брат Борче пред едно два месеца добивме совет од една личност да не зборуваме во врска со Павла. Се разбира тоа беше само совет, бидеќи ние не сме во партијата, па тоа биде наредба. Но се чудам зошто, бидеќи, еве јас, ако го што ги следам и на борче проповедите, Редко зборуваме за таа тема, барем јас со последните 7-8 години повеќе фокус имав на оправдание со вера, Минеаполис, Стар Нов Завет. Ете, се споменува джерот, антихристот, само тогаш кога станува, ќе падне збор за него. И ете, кога, тогаш кога самата библиска полука беше на таа тема, и така натаму ја можем да речем дека ние, барем во последниве 10 години, сме доста умерени по тоа прашање. Не сме обседнати. А, како брата Сливовски, например, и некои проповедници се обседнати со тоа. <laughs> Пример, во, на Запад Јан Маркузен, Бил Хьюз тоа се толку обседнати со тие те. Они само за тоа пишуваат, само за тоа проповедаат. И секојаш има нови <laughs> информации да црпат за таа тема да тоа е веќе нешто друго. Како и да е, како и да е, Елена Вај тука вели дека решетањето ќе биде предизвикано затоа што некои ќе го прифатат Христовиот совет до Лаодикеја, целото сведоштво, а некои тоа нема да го поднесат, вели. Не дека нема да го прифатат, току нема да го, не може да го поднесуваат како што му рекоја на Борче пред 14 години, ние ако сакаме овие трактати, ке ги фрлиме во Вардар. Трактати за што биле дадени пари, не некои наши трактати тука. Трактати за кои што македонската мисија дала пари, или не дала пари. А, Корнестон, поближе. Да, само дозвола во ред. Ама после, кога ги прочитаја, прочитаја содржината, проблем. И решија, ја повлекува дозволата да не се делат. Ано, фала на Бога, не завршија во Вардар. Значи, денес во самата црква некои луѓе нема да го поднесат отвореното сведоќство. Третата англска вест, сегашната вистина, сето она што е суштината на адвентизмот. Адвентичка црква заради тоа настанала, заради тоа постои. Ако тоа го тврдите, престанете да биете адвентисти. Одете уште вечера во првата кафана и нарачете конјак. Така велам намерно, затоа што еден адвентички пастор и кажа вакво нешто изминативе години. затоа што, јас мислам дека дека тука нема потреба да се отвори црква, во ова место, во овој град, туку да отвориме христијански кафич. кафе, кафе чрч, да. Затоа јас Нюболт го нареков Келнерски факултет, од каде што дотечниот пастор имал диплома. Кој знае што ги учат па таму, за да еден пастор реше, ја нема потреба тука да има црква. По-потребно по, по е да има кафич. Е, па сега христијански кафич не е адвентички кафич, нели? Христијаните пијат алкохол. А ако не се служи алкохол, тогаш тоа не е христијански кафич. Тогаш ќе мора да го наречат адвентистички кафич. Ама од тоа име адвентистички во последно време се срамат и не е за употреба пред јавност. Страшно време, времето во кое што денес живееме. Мегуто ово е време во кое што денес треба да се биде верен и, како што вели на Вајд, да се црпи да се црпи храброст од од што? Од кукавичлукот на мнозинството да се црпи верност од нивното неверство. Јас лично не сакам да критикувам браке и сестри, колко што е можно избегнувам да употребувам и имиња на некој чиј што углед би бил намален ако ги споменам по име. Меѓутоа, за некои работи повеќе не може да се молчи. Затоа што живееме во време кога Божиот народ треба да биде предупредуван за оно што се случува. И како што на времето на таткото на сегашниот председател на Генерал конференција, значи кога Нил Уилсон беше председател, Колин Стендиш му имал напишано пророчко писмо и му рекол вакво нешто. Ако сега прифатите да ракоположувате жени за проповедници, за 30 години ќе ракоположувате хомосексуалци за проповедници. И тоа писмо беше напишано 85-та година. 30 години подотна беше лани. И ние чувме, не знам само кога Барат Борче го кажа тоа, пред нова година го кажа, мислам, значи сепак лани, дека во Калифорнија, во Адентичка црква, е ракоположен или старешина, сеедно, што е тоа, првиот травестит. Пророштото на Колин почна да се исполнува. Знаете што значи тоа? Гледам кај некој од вас жални лица, што на вистина така и треба. Јас се извинувам што јас не жалам. А треба да жалам, бидејќи Божиот печат ќе биде ставен врз оние што жалат и плачат заради беззаконијата што се вршат во помеѓу Божиот народ, нели така пишува во Езекијал. Мегуто овие работи веќе почнаа да се случуваат, иеко сега се уште во така ембрионална форма, Јас само посакувам Господ да го скрати ова време во кое што живееме. Понекојаш велев и си мислев, не би сакал светот да трае подолго од 31 година. Значи, за наредните 15 години максимум, така, 2000 годишнината од крстот, но јас мислам дека ако вака продолжи, и наредните 15 години ќе биат многу време за овој свет, кој знае каде ќе за, заврши светот и Адвентичка црква по 15 години. Какво тогаш ќе биде, каква тогаш ќе биде состојбата? Многу е поверојатно дека Господ ќе го скрати времето и ќе дојде уште поскоро. Е, сега, непријателите планираат и отворено најавуваат дека следната година цела Америка треба да биде чипирана, а до 2020 целиот свет. Тоа е рокот што си го зададоа за Америка. 2017 за Америка. крајен рок. За целиот свет крајен рок 2020. Јас предлагам, браке и сестри, да го прифатиме овој нивен рок, да ние бидеме спремни за 2016, не за 2017. И само ако Господ сака, ќе им и овие планови ќе им ги растори, како што на Јован Павле II го растори планот до 2000 година тогаш. Го растори планот 2014 година, кога планира една светска влада со главен град Ерусалим за целиот свет 2014 и тој план го растори Господ. Може би ќе го растори и овој нивен план за 2020 година, но јас предлагам, брака и сестри, да не се молиме повеќе Господ да им го растори планот, туку да се молиме ние да бидеме сега спремни и Господ да дојде што поскоро да го избави својот народ. Нека му е фала и слава. Амин.